Maiatzak zazpi gaur rosteguna da eta hau berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gorko albistegia xabi. Bai, garasi, ipuzkoar retor bidean irugarren irtera bidea osatzeko obrak astear dira, jada, garasi aurrera. Alaxe eh, Xabi eta obren hasiera errazteko bihar ostiralarekin dekatloneko zonaldea itxita mantenduko da goizeko zortzietatik eguerdiko iruetara zehazki egungo bilabesaren geltokitik zortzikoko biribilgunera irugarren irte erabidea zabalduko da eturkizunean bilabesak solik igi daitezen errepidezati honetatik. Gauzak bihar goizean zortzikoko irteera itxita izango da igi gailuentza ere garraio publikoaren ibilbidea mantendurik bilabesak zuliek pasako dira bertatik, kotxe gidariak bera zirtera bide alternatiboak erabili beharko ditugu, honek desirutasuna ekarriko badu ere etorkizuneko berrikontza suposatzen du. Oinarrizko argazkigintza tailerra kulturgunean. Bigarrenez ari dira bergazkitarrak argazkigintzaren hastea berriozarren ospatzen eta aurko oinarrizko tailerra prestatu dute kamararen erabileran trebatzeko. Tailerra atxaldeko seiterritan kulturgunean izanen da. Irakurri gozatu eta oparitu egitasmoa martxan. Irakurtzaletasuna suna sustatzeaz, batera euskarazko literatura eta herritako liburutegiak ezagutaraztea dira egitasmo honen helburuak. Iruin herriko zortzi udalen euskara zerbitzuak eta euskaltzaleen topagunearen ekimena ziarri da martxan egitasmoa. Herritako liburutegi publikoak erdigune eta laguntzaile aktiboak direlarik. Berriozarko liburutegi publikora joan eta euskarazko edozein liburu mailegoan eskatzen eskatuta parte hartu halko dugu egitasmo honetan beti ere ekainaren hogei marra baino lehen eskatzen baita. Liburu irakurrita, liburutegira etzultzean galdetegi simple bat bete eta gero liburuzainak erosketa txikea emango digu irakurleoi herriko liburu dendetan erabiltzeko. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer gaurko iragarpenak garazi. Zerua odoi gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak herri mailako odei eta goi odei batzuekin arratsean eta gabean han hemenka zaparra da txikiren bat botako du. Ego osagaiko haize olbizi biliko da boladago gorrekin eta temperaturei da jabi maksimoak asko igoko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irretiaren sintonian, FMko egun puntu zorrotzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Muzik